بسنوی پشتی به نام اورمزد بخشاینده بخشایشگر مهربان هومت و گفت و عشت و منشنی و گوشنی و کنشنی و تنی و روانی و گیتی و مینو عجش مگونه به نای باب شو پشیمان و فیبت تان اچر جسته و گفته و کرده و منیده و شنیده و فرموده از همه گونه نای باب و پشیمان و حبت شکسته شکست من باد شکست شکسته من باد شکسته احلی من باد شکست او زده با گناه مینی دربند و هما دیوان و در جان و جاقیان گجسته تکی تار نگونه نگون سال مرگ هیچ کارشان به کام نبود هر کار و کفش که بود به کام و از خدا و هم شانسمندان پیروز گرد هست بودش و کام باد دین با کورمز مست و به روز با دادا مزد، رای و منده خرومند هر بیس آگام شناو تراو ره از دام تراوی دیتی انگره من یوش ایتی آورش و اسناو برشت ممستامی اشم شناو تراو رهن از اشم به هو ایشت مسیم شتاو ستیم شتاه بایی یتشایی اشم یتاه و بیلی و تارت و ششا و تین هچا که نزدام نین گوش یا و ترنا من که اوش را یا این ریگو بیادت و آستارم و که نزدام نین گوش یا و ترنا من که اوش یا شبه ایشمستی اوشتا آستی اوشتا احمایی اتشایی ویشنایشن مزده یسنو اهمی مزده یسنو زرت برابر فروران آستو تسشاو برابر تسشاو آستو یه منو آستو یه هوتم بچو آستو یه هوش نمشی آتنیش I'll soon thy name and green mouth دستیم یا خزران نیز آسنه تیشن خرد بلند آشانی یا های تینام چا بوشن تینام چا مزیشتا چا و ایشتا چا سرشتا چا یا اوری زرت سرش اهورایی مزدای میسپا چی نوی ایشا استی دین یا مازد اسلیش آستی تی جسم یاوین تھی مزدا جسم یاوین تھی مزدا جسم یاوین تھی مزدا همه تاوش نه راوته به اترک نه یاو رزاته من اتیاوش چاو پرزاتو تباوش ایخ زاته زربانه یکرنه زربانه در مخزاته عشق و ایشت مسیمش تاوستی مشتاهمایی یتشایی بیشتایی عشق هم آزور بیم هم آزور هم آشور بیم هم آزور بیش کرفه بیم هم کرفه کرفه کارم بیم دیرش منا و نا کارم بیم هم کرفه بس یا یکان و آن هم کشور زمین بیم به سر گذر چین بر پل بزرگ سبک و خورم و شاد آسان من به باب نیا دادار اومد و نفش مخوان اشوان روشن روزنان هما خاروان نور ساد یا دادا رومز اشم بوم ایشت مسیم شتا استیم شتا احمایی یتشایی و ایشتایشم پیروز باد خروه امیجه وحدین مازی اسنام پیروز باد خروه امیجه وحدین مازی اسنام پیروز باد خروه امیجه وحدین مازی اسنام اشم بوم ایشت مسیم شتا استیم ما احمایی شان بیستانش به به اورمندم شاستندم کم با دیو با دیو تا شو مشمم بیست بسیم شال سین او شانمانی تا شاهی